asteko be, zure izenpedura behar dugu. Ola asten altzuten artikulu hau sustatu puntu eus webgunean. Hainbat aldiz egia erran ikusi dut pasatzen petizio honen deialdia eta hor artikulu bat ere agertu baitutain nintzen zuekin partekatuko nuela atxalde untan. Um, bon, Odan, Europa mailako fuen elkarteak, F-U-E-N edo Europar Nazionalitaten batasun federalak milioi bat izenpedura lortu nahi ditu. Jadanik, amar mila izen pedura biltzeko, baitalan orduan pentsa milioi bat atseman behar direlarik. Izenpedura pedura biltzeunen helburua, Europa mailakoa da, eta gu ere Euskaldun gisa unkituak gira. Europako erakundeei zuzendua da petizio hau, kultura eta hizkuntza gutituak babesteko lege bat eskatzeko. Bon, gutituarena, eh, ipatzen alko dugu beste momentu batean, menan hori aldatzen liteike. Minority Safe Pack kampainaren baitan, beraz gutienez zazpi estaturen pean diren milioi bat sinadura lortu nahi dituzte. Gero eskaera hori Europako Parlamentura bidalia alizaiteko, irailean hasi ekimena eta pilaren bian bukatuko da. Laster beraz, bihasto, bihaste bakrit bihasto, bihaste baizik ez baitira falta. Horain arte, sortzireun eta berrogeita irun mila eta sortzireun eta larrogeita sortzi izen bedura bildu ituzte. hoita sortzi estaturen zehar, ordean, eun eta berrogeita mar mila izen bedura falta direlarik, Oraindik ez duzu izenpetu? Zure izenpedura emateko presida? Ebe, bala, sustatu puntu eusen atxemango duzue lotura zuzen. Horiek erranik interneten eh, gelituko gira eta sare sozialetan egia erran azken egun hauetan aipatu diren bideo batzu aipatzeko, mm. simpleki. Eta lehenik, eh, eh, eh, ba buru untan, Euskaldunek bazuten itzordu nagusi bat, behintzat amar milako bat bildu ziren Bilbon, ez da gaizki, berritxarrak taldea ikusteko, beken, beraz, pixka bat gure joni alide bezala, erraiten ergin nuke, e, taldeak bere kontzertu bakar bat nahi baitzuen eskaini, Euskaldunek, bekeko gune haundi famatu hortan, eta egia ezan sare sozialetan, horretan eh, hainitz ikusi da berritxarraken eh, izena uh, eh, konzertuari uh, konzertuak biziki hartzun onak ukan ditu eta bereziki kantu baten izen bat agertu da marabilas deitzen dena bideoak ere hainitz argazkiak lotuak direnak soinua za biziki ona eh? telefono batekin ez baituzu gauza unik egiten alolakotan Baina irudian agertzen da, beraz, eh, publiko osoa, besoak altsaturik, haien telefonoa argi, argia altsaturik, eta uh, eskaini zuen, beraz, taldeak eta beriziki gorka horbizuk, hemen akustikoan emain baitzuen kantu hau, marabilaz iduriz momentu zora garria. sarean aurkituko duzuena beraz eta beste gai bat musikan geldituz uh, egonez bekiejan um, mila musikari biltzearena aipatu dugu Euskal Ijatieta mistan da entzun dukezie uh, eh, Euskal Ijatietatik etortzen den eh, proposamena eta desafioa baita mila musikari eta hori bimila eta elkartzeko ameka kantu elgarrekin emaiteko. Pentsa ze desafioa den, zakitzuek prestareten hortan parte hartzeko, behintzat deneri idikia da gomita, edo luzatua da gomita, esker mila proiektuan parte hartzeko, eta jadanik italian egin zuten eh, be, maneran berriz hartzeko, hori da ideia, inspirazio handik eh, hartu, eta euskal egira ekarri, euskal eh, rock kantu famatuenak edo hautatu batzu behintzat berriz hartuz mila koen artean. Barba zinuten bideo hau Foo Fighters taldearen eh, Learn to Fly hartu zuten. Bideoan bada ez dakitzomat aldiz ikusia izan den bideo bat da eta kantu bat. Berroita iru milioi handiz Berroita iru milioi handiz Ea, Euskal Kantoak ere... Euskal Kantoak egin besteko harrakastauk ongu duten. Save us. proiektua, beraz, mila musikari, euskaldunak, euskal kantuak emaiteko, bateria joleak, basu joleak, gitaristak, kantariak, beraz, behar dira, eta, bon, lehen itzordu bat izango da, ekainaren ogeita marrean, EHZ-arekin eh, partaidetzen, baina eh, ameka kantu, emango dituen mila musikari zosatutako taldea, elduden urtean arituko da bimila eta emeretzian uh, bada Facebook horri alde bat esker milaren eta hor izenak emaiten ahal zue, ez du balio uh, hiperprofesional izaitea edeneri eh? idekia dela diote antolatzaileak kronikariekin segitzen dugu orain eta berriz itzuli dira gerrena plat emankizuneko lagunak Dominik Atxaldeon. Arratxaldeon arantxa eta entzuleak. Forman? Eun puten forman. Ah, bo, ordean, kontent, horrik ilan. Laster kantu bat entzulen dugu, baina lehenik usai amezala. Pista flash! arigato arantxa eta shalom entzuleak. Aurten ere ez da izan palatxapelketarik lizosa egian. Erri hori ez baita oraindik egisistitzen. Bankako curling ekipa aurten ere klasifikatu da munduko final erdietan. Apez bortxatzaile bat sekatzen dute garazi aldean. Gau erdi pasa eta Elizaz Eliza badoa eta atxematen dituen apeseri seksu erasoak egiten dizkie. Lau biktima badira orai arte. Aiet apespikoaren eganetan, espero du infernuko garretan erreko dela pagano hori. Amodio historio polit bat aldudetik. Ango hartzain bat, ahontz batetaz maiten mindu baita. Artzainak segurtatu du ukan berri duten auja ikastolara joanen dela, ala gutienez eskola elebidunera. Iniziatiba polita baionatik. Erriko etxeak erabaki du karrikan hotzez hiltzen diren eskaleak hil diren lekuan ustea. Erriko grafer ala artistak gorput izoztuetan tindatzen halko dute. Baionako karriketan olako totem koloretsuak ikusten halko dira. Idea paintzeko manera edera eta merkea. Komedia musikal porno bat estrenatuko da luzaiden. zaiden potxotxa mendian deituko da. Martxoaren amairuko gauean munduko karako ilguziak haien buruaz beste egin dute. Nota bat utzi dute eganez haien existentzia inutila eta zentzugabea zela. Gisandut Siamua anaiek Euskal Herriko Mus Txapelketa irabazi dute aurten ere. Stephen Hawking, zazpiko parea beti irabazle eganaren asmazalea zendu da joan astean. Uzlarien mundua dolutan da. Gure katua miam Pascal komedia musikala behia. Bitziziren egolan, txomin lagond. Estrena, donostiako kurtsalean, idailaren amekan. Bon, berriak harturik, eh, segitzen dugu zurekin eh, Dominik, baduzu kantu bat orkesteko gau, jere? <clears throat> bai, kantu frango igortzen dizkidate, nik hemen eh, pasatzeko, eta aldiuntan, be, autatu, autua askifite egin dut, kantu hori baita, PNNN Beren gazteriak idatzi duena ortengoa berri egunera deitzeko. Ah, bai, laster da hori. Bai, fitesko da bai. Eta hor dian, eh, haien kantua entzunen dugu, baina eh, entzun baino lehen behar dut egan eh, zer den gazte mugimendu hori, hor dian pnb denek alderdiak eh, Ipar Euskal Herrian eh, dela zenbait bora implantatzen hasi dela eta eh, ba, alderdi horrek eh, maleruzki sizio bat bizitzen du eh, sizio hori gazteriatik eldu da eta disidente teoriek eh, beraz rangenezake direla gazte erradikal batzu Sabinoren idei eta baloreak behiritz maain gaineratu nahi dituztenak eta bon eh, beraz eh, ulertu duzie da parti neonazi nazional bask eh, mugimendua. Eta hor Bai, uh, haien logoan eh, argiki idatzea da. Ah, Eta beraz, entzunen dugu haien kantua, haien programarekin. Agur, agur, zente gazteek kantatzen dautzegura! Gora, Gora, Sabino! Sabino, Sabino, Sabino Otoi berpiztu zaite Euskadi zorratu eginda Gintzaite salbatzera Eliza kustu dira ez da fedunik Jaigoiko lege zarra lema da eginda kustu dira ez da fedunik Jaigoiko lege zarra lema eginda da Sabino, Sabino, Sabino Otoi berpiztu zaitez Zure balore edera Kontxerbatu daitezen Euskal etnia garbia ez ezagun kutsatu Kampotia guztiak ditzagun akatu Euskal garbia ez ezagun kutsatu Kampotia guztiak ditzagun akatu Gire nahi bauzu gazte taldean sartu, egin Biare Maria, eta iuri fax bat gure elbidera. Sabino ikusten bazino, egungo euskalduna, barbitz bako ospatzen dituta, Oso panke kiboga Motilek txapela Emazteak topina Pilotari beltzak ez eh! Tamarikoiak ez eh! Nik maite zintudan gaur maitatzen zaitu Tamiar ere xabino maitatuko zaitu Bon, ebe se kantu garaikidea garaikide eta zorion txua. Bai, egia da. Ordon, uh, eh, nor dira horiek, uh, hemen gain Uh... Eh? Egan bezala, partido, parti nazional neonazi bask dute uh, izena, eta beraz, da PNB alderdiko disidentzia bat. Uh, uste dut, nahi dutela, be, entzunarazi uh, beren uh, keska garaikide bezala. Ordean, Uh, aurtengo aberri guna, beraiek, gorbeian ospatuko dute, gorbeia mendian, eta zeren eta han baitzuen Sabinok bere lehen hageman seksuala ukan. Eh, bon, batzuek erranen dute fetisistak direla gazte horiek, baina eh, egiten dutenak badu beti zentzua zukala bat diozu. jakingo duzu. Bo, ebe kantuaren uh, eh, ondutik, tenorea, gerren bai. plat eh, mankizunen, Christof Lambert. Bai, egun hon. Eh, txalde hon, laster zuri itzamaren daut zugu. Baina... Uh, Entzun ezagun lehenik, uh, entzuteko dena. Kompostelako bidean, etapa bat pasatzen da infernutik. <laughs> Regarde, c'est écrit Ramuncho. Hôtel Ramuncho. <laughs> Les enfants, venez voir. Ramuncho. <laughs> Ramuncho. C'est Zegertatu da. Iniz deusetaz goitzen. Non gira hemen. Don Iban egaraz. Baskalen dolero zima begia. Estatu guziak etxeak dira. Bilbo zertzen atu dira.

da ביסמיספירי, הרים היה לי כתוב, תם. תיתן, איך אומרת לך סוביית חמשקה? צליתי בסמיקה תלקו. אוכרי הגקו לפונה יידיץ' ויחלבו, לן ביי לן. אשתם קצנה דואה. דוני בני גרסי. פשקלן דורן שוך קונצבת. Bon, Christophe Lambert, hor uh, blockbuster baten parte hartzen duzula bai, dirudi? Uh, Egia egan, uh, eh, Pascal Endok de, ninduen uh, la zenbait hilabete, jakinez zein ospea nuen sinema munduan, eta beraz filma berri batean parte hartzeko. Eta niretzat izan da, uh, bon, Egia egan, oportunitate bat zen, eta oai, musika munduan niz, eta bon, berriz parte nahi izan dut filma batean. Eta, jakin behar da, uh, filmatze baldintzak izigarri latzak izan direla uh, filma Entzun zen bezala behar da, ba, uh, aktore bakarra filma horretan nizan niz. Naz, eh, sekulako olako proiekturik egin, baina izan da... Bakarrik zira? osoki. Osoki bakarrik, jakin filmatze uh, ekipa uh, bere aurrak zirela, eta etxiko materialarekin egina izan da filma. Ah, budgeta gisa, hogeita sortzi euro baizik genituen. Egon, egon. Hogeita sortzi euro, hogeita sortzi eurorekin, nik sei aldiz McDonalden jaten dut. Ebe, egin duguna, dena sautu dugu kinder buenoetan. Zenta nik ezin dut lan egin kinder buenorik gabe. Eta azkenean, ebe, horrekin indugu uh, budgetiki bateko film underground bat, en lehen aldea zen, eh, bezik, mm. uh, voilà, handiko filmak initut Eta egia erran, nik eskertzen tainiz uh, Paska Endo, bere karpen artistikoaren gatik, eretzat euh, zinez esperientzia bikaina eta berazgarria izan da. Az nahi bauzie filma hori voilà, ikustera joan, garaziko zineman pasako da, en ustez, eta behar bat beste toki bena... Underground lekuetan. Hala. Zeta, bonik... Garaziko gaztetxan ere beraz? Ehm, bai, behar bada, ez dakit eh, underground den garaziko gaztetxe, ez zaiti duritzen. Bena... Eni mailez, igorri dizkidate zenbaitzu esena, eta begiratu ditut ene iPhonearekin, eta egia da, eh, hogeita uh, euro baino gehiago ezagiru zela iduriduela, zinez, eta aski untsa egina da, badira efektu hainitz, Christophe Lambert izugarrizko formanda, uh, eh, egia da, egia da. Uh, dena eman dut, eta... Dena Hmm. niz, Eukan ginoen telefoniko bat uh, turnaja denboran eta eta uh, Goitzen zidan nigar egin dut Nigarrez, bai. nigarrez bai, aurkitu nuen Kristof buru uh, egunez eta gauez ari zela hor uh, filma hortan hor den uh, txaloak bai, Balio zuen ez? Bai Bon, beste zerbaitera pasako gira. Eurovision 2008 hiru! Euskal Herriko ordezkaria hautatu zazu! lehen auta gaia, anetzeko jen, bere remik bero beroarekin. Euskadi lera gira, Euskadi jogatzeko, gerturik duzie odola, jenkiak izaiteko, siringa bat ustu zure zaieta. Jauze sirindu lariak jaren Zukere gazte, Euskal Herriko ordezkaria autatuz zazu. EITB gazte Facebookean konektatuz. Euskal Dilerrak! anetxe goienen remixa, produkzioan paskalindo. Euskaldino jagira Euskadi. Eurovision bimilata hogeita hiru. Zeo dola jenkiak Benga gazte, sartu gure martxan. Zure zaidetan, txaupetxi bindulariak dilo. Bom, e, eh, uste dut zela deus gehitzeko gaurko zuek? Deuze, deuze. Berritzik usiko girela apirilean. Bilabete baten buruan, beraz? Hurra. Pista Flash, Gerena Plat, eh, ba, Pista Flash, Dominik eta Kristof Lambert, mil esker eta... Mil esker zuri adantza. Mil esker zuri. Eta mil esker antzuleak. Eta laster hitz eta putz emankizunean giro zaldatuko dugu eta berrien ondotik eh, gomita bat gurekin peio etxeberia eh, izango dugu hemen aktualitatean doni bale loitzunen biztan lehen zahartzea dela eta proposamenak egin ditu oposizioan den talde abertzaleak uh, erriko etxeak bere eskua edo bere egin beharra duelako ere demografia justiziaren aldaketa untan eta garapen untan proposamenak dituztela eta hortaz hitz egingo dugu hamar minuturen buruan bosterdiak mementuz Euskal Iratietan berriak zurekin bernadetar gaina. Atxaldeon guzieri, Jean-Michel Lajazket garapen ekonomiko eta sozialan hainbat sedeen ere maile izan dena, zendu da goizuntan eta ordeon jakinda berria, Eusko ikaskuntzako ipareskualeriko presidente zen 2000 eta malauetikunat eta Baionako Unibertsitateko erakasle ere, ipare euskalegiak bere unibertsitate bat behar duela beti horren alde arizan da. Hego eskualeriko unibertsitateekin ere mugaz gaineko ahemanetan aitzindari eta bultzatzaile izan da. Inaki dohontxodo eusko ikaskuntzako presidente nagusiaren eta maite iturbide iparaldeko adarrean luzaz arizanderaren entzunen ditugu seio honetan. Alderdi sozialista peko errekara joana ari dira berri txutitu nahiz, baina badira ere joan kidirenak alderditik horietan medi ujaui bulego nazionaleko kide zen eta asteundajean erabaki du kargoa ustea generazio benua monen mogimendurat joaiteko gauza bera egindu ere baionako Matio Berzek biek diote ez dutela alderdi sozialisteko ideiekin gehiago bat egiten eta nahiago dutela at atera alderditik. Aste untan ere mogimendu sozialak segituko dira, sncf efeko langilek beren protesta abiatuko dute, eta bestalde ostegunean funtzionarioen aldi izanen da ere, gobernuaren aldaketen kontralana utziko dute, ospitale, eskola, orzaindiki, zergaitxe eta beste zerbitzu publiko hunkiak izanen dira, horren parean gobernuak eranadu ez duela burua apelduko eta bere bidean segituko duela. Berriz ere elur irriskua gauntako departamendua alerta iran jan emana da, elurra behera jinada da eta beherago ere botatzen ahaluke mendialdean elauso irrisku handia ere da. Gaurko mintzalekuan aktualitatea jo janariko gira lau gaien inguruan. Erretretadunak kexu, zer pasatzen da erretretentzat. Trenbidetako Trenbideetako langileek ere arrangurak dituzte. Zertan dira ezadostasunak frantses gobernuarekin abiatua dire negoziaketetan. Bake prozesua eskualegian eta presuen egoera Frantzian eta Espainian zer gertatzen ari da. Eta azkenik Euskal Jaularitzak egin berri du proposamen bat Europar batasunari estadori gabeko herriek autodeterminazio sailan egiten dituzten urratsak eta bereziki kontsultak babestuak izan ditezen Europa mailan. Gai horietaz, hariko gira, eguzki urteaga soziologoa, Michel Berroko irrigue laboraria eta Dani Camblon maaxelarekin. Aktualitatea joran, hastelen agatsuntan zazpiontan Euskal Irratietan. Errepika, bihar atxaldeko lauontan. Turkiak Siriako kurduen kontrako masakrea aintzina darama, igande untan armadak eta Ankararen alde diren milizia Siriarek kontrolpian hartu dute Afrin Siriako ere mukurdua, egoera latz hortan, ospatuko dute neuroz beren abirri kurduek aste untan. Hortaz mintzatzeko, Carlos Zurutuza nazioarteko kasetaria, aste arte untako gomitago izberri. 3 mandoka. utrumandokan Charles Bidegenek abil bistatik erraiteko manea ezberdinak aipatuko teizku. Zaturaren ipurdira, Sibotarrez ere egiten da, ho, oh, izki, badia beste mintzatzeko manera, aizea, pikoak, popa, debroa, infernoa, akamarre. Carmen Diez mintegik aldiz ama konzeptua nula nazioa ilotuik izan den. Eredua, burgez emakume hori oso garbi dago, etxean egon behar dela, ama izan behar dela, zaindu behar dela zenarra, eta etxea garbitu. Kotzon marandiaranek aldiz apeskupi baten aipaldia ementzio etxaniz uskal kantagintza modernuaren sustazaile izan zena. Abadea zan, eta nebezo etxanizek momentu batean oso argi ikusi zuen Euskal Gazte gazteriak euskal kantagintza haintzat arsesan, Europan eta munduan egiten ari zena, hartu eta euskaraz egin behar zela. Itxumandoka aste hartez zazpitan, astizkenez bostetan. Itxumandoko! Itzeta putz, putz, itzeta putz, itzeta, itzeta, itzeta putz, itzeta putz, itzeta itzeta, itzeta, itzeta putz. Prentxan, tenore untan gai nagusi, berrian hasteko tortura gaiaren pean, torturaren biktimek. Aitortza haundiagoa behar zutela aitortu du Fernandezek. Eusko jaurlaritzako giza eskubide eta bizikidetza zuzendaria, Eusko lege biltzarean izan da. Eta mila batzun eta irurogei eta urten arteko tortura kasuai buruzko txostenaz azalpenak emaiteko berrian. Beraz, seetasunak berrian ere, pentsioak eta asteroko itzordua bilakatu dena, milaka pentsiodunek berretxe dituzte asteburuko manifestazioetako aldarriak, Bilbon izan da elkarretaratzerik handiena, Euripean izanagatik jendetsua beste astelen batez, hainbat erritan ere elkarretaratzeak egiten dituzte, beraz erretretadunek, uh, milaka pentsiodun elkartu dira gaur ere Bilboko udaletxaren parean, uh, duinak galdetzeko, joren larumateko manifestazio dienetsuak ez du bere aldirik ekarri eta beste behin salatu dute pentsiodun askok oinahizko gastoi auge egiteko dituzten zailtasunak eta Espainiako gobernuak iragarri duen euneko zerokoko hogeita bosteko igoeraren ondorioz izango duten eros almen galera. Galera. Beste manifestazio bat aipagai ere um, berrian, altxasuko hauzu eusiari eh, lotu abarkatu, Bilbon eginen dute ere gazten aldeko mobilizazio bat, gazten gurasuek egindako deiari erantzunez, Bilboko zenbait eragilek mobilizazio antolatu dute martxoaren hogeita iruko gaueko sortzitan eginen da moiua plazatik abiatuta. Eta neguko bide zaintza plana indarrean da ego euskal herrian, elurra Ari du etzegaraten leitzarango autobidean eta altu ben jatsalderako prezipitazo gehiago ere espero da eta elur mailak behera egingo du gaur gauean eta bihar goizian berriun metrotara arte jaitz daiteke iragarpenen arabera. Berrian, setasunak. Bestalde gai nagusiere egun, eh, iparaldeko itzan titulu hau, Jean-Michel Arrasket eh, Eusko Ikaskuntzako Ipar Euskal Herriko lehen dakaria, zendu da, uh, kaseta puntu eusen, ere titulu nagusietan da, baita media bazken ere, Eusko, Ikaskuntzako lehen dakaria zendu da goizuntan, ekonomia lokoain bat proiekturen sustatzailea izan zen. Elkarrizketa bat ere bestalde, Ipar Euskal Herriko itzan, gogoetatzeko gaitasuna ez dugu galdu behar, hau dira maitean jazabalen hitzak Seaskako Salvador Kolegioko zuzendari izan denari, egin dizkiote eh, galdera zonbaitzu, uh, eh, be, eta ikastolen sogeraz, pedagogiaz eta beste. Eta Europako parekiretasun itzahmenarekin bat egindu Euskal euskal elkargoak hau ere itzan itunako gaitamak neurri aurre ikusten ditu tokian tokiko egoera aztertu ondotik genero desoreken aurkako ekintza bat indarrean sartzeko. Argian bestalde, Katalunia independentziarantz titulupean, Bartzelonako CDR-ek e alderdi independentistei bidalitako gutuna, ezari errepublika edo galduak gaude. Hau da, hemen oiua, 6 puntu zehatzauek eskatu dizkiote alderdi independentistei martxoaren emeretziko data daraman gutunean. Hau zitegi konstituzionalak, balio gabetutako legeak plantan jartzea, edo eta eundabritamabos garen artikulua deschobé ditzea eta bestalde ere Kataluniako gobernu legitimoa ber, ber ezartzea argian, beraz, atxemango zu hori euskaraz. Eta zumbeltz lagea presoa kalean da hau ere gaurko gaia argian edo tasare sozialetan aske geratu da zumbeltz lagea presoa ama bosturte ondotik Balentzian kastelio baten espetxean egon da azken aldean preso senideak eta lagunak kartzera kanpoan zaintzituen ateratzerakoan. Thank Kaseta puntu eusen bestalde, estitzu gogoan, Robles Arangiz eh, sendiko amabikide taula gainean, uh, eh, bai honan, karrika eskainizioten duela orte bete, estitzu, estitzu Robles Arangiz kantariari, Bilbon eman aldi berezibatekin gur dute, etxekoak duela hogeita bost urte, hilzen beskoitzeko kantariaren figura, margulariak, dantzariak, kantariak batzen dituen, familia da Robles Arangiz tajena, eta beraz hortaz beraz setasunak kazetan eta media bazken aldiz zirkuitu laburak eh, leku gerozta gehiago hartzen dute ere laborarien artean kaiku borda eh, kaiku borda hemen aipagai reportai batean Hasi dut ere elurra eta karoina ipatzen dute, titulu nagusian, um, bereziki Rochelle aldean, eta baiona sailean aldiz, baionako pestak, eta iru egun pagatuak uh, dituzte proiektuetan, ondoko baionako pestentzat beraz, udauntako festentzat, uh, dirudienez, haste burua beraz pagaraziko lukete. Hauek ziren aipagai nagusi tenoreuntan eh, erramezala edabidetan xarean eta orain segitzen dugu gore gomitarekin. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, Euskal Irratietan. Duni bane, loizunen biztan lehen zahartzea dela eta proposamenak egin ditu oposizioan den talde abertzaleak gurekin eh, peio etxe berriain txart haute eh, txia, Bai, ratxalde hona deneri. bizi publikoaren administrazioaren zat eh, desafio berri bat ekartzen du demografiak, doni bane, loizuneko populakuntza zahartzera doala diozularik, zer egin nahi du horrek? Bo, erran nahi du, orokorki, bon, ipar eh, Euskal Herri osoan uh, jendartea zahartzen ari dela, baina doni banei luitzune, beste hainbat ahlotan bezala, uh, egoera karikatural batean da. Eta zuzen ere, eh, begiratzen badugu eh, populazioaren eh, struktura edo egituratzea gaur egun, be ikusten dugu amalau mila biztanleetarik euneko, iru, euneko ogoita emezortzia irurogoi urtez goitikoak direla. Orduan, uh, bon, uh, olako proporzio bat dozularik erri batean, erjan nahi du ez dela dinamismo demografikoa bezikian dirik, eta gainera konparatzen duzularik ogoi urtez peko uh, biztan lehen kopuruarekin, uh, eta ogoi terazten duzularik doni iman iruitzunen euneko dela, beraz euneko ogoi gutxiago, eh, bat populazio bat zinez zaharra, Eta gainera, Eh, gehitu behar da eh, beste elementu bat, eta hau da tendentzia eh, begiratzen badugu behogoi, uh, azken behogoi urteko bilakaera, edo irutan oita ama bostan, jende zaharen proporzioa doni badelu itzunen, eh, beraz irurogoi urte taik goiti, euneko ogoi bosta osatzen zuten. Beraz gaur egun baino, uh, euneko amairu, amairu gutxo, eta, eta ogoi urtez peko uh, eh, gazteak, beraz, euneko ogoita sortzia, beraz, eh, aurten baino, be, amar, euneko amarra gehiago. Orduan, bon, horrek erakusten du, badugula egiazko erronka bat hor sozial mailan, eta edo pairatzen dugu eta uzten dugu den bezala, edo pentsatzen dugu behar dela, hortan ere eragina. Mm. Eh, hor mm. badira beraz ondorioak, baina uh, ondorioetan lan egiteko lehenik, ordan erriko etxeak errol bat baduela uste duzue? aba ba, dudarik gabe. Orduan, alde batetik, uh, berak, errikoetxeak eh, kudeatzen baitu, uh, be, doni banelu itzuneko etorkizuna ahlo guz, gehienetan, dugu ez guztietan, baina toki mailako ahlo guztietan, eta intzuzen ere urbanismoaren aldetik. Uh, beti bataiatzen dugu, uh, irigintzan eta itxe bizitzaren ahloan ez da kasualeitate bat, zenta nahi badugu familia gazte gehiago, jende gazte gehiago, eto jarazi, uh, ipar euskal baina doni banelu itzunerat, uh, zehazkiago, be, etxe bizitzak eh, ideki behar dira edo eskaini jende horiek. Orduan, uh, orain, bon, hainbeste jende zahar ikusirik uh, donin uh, beste gauza bat da jakitia nola kontsideratuak diren, Eh, badakigu adibidez, eh, bon, hainitzetan pentsatzen dela jende xar horiek dirudunak direla. Eta egia da, doni manelu zentroan biltzen dira jende xar gehien doni manelu eta dirudunak dira eh, etxe bizitza bat atxamaiteko toki hortan, behar da sos. Baina badira beste hainitzere xarrak direnak, baina xartzen ari direnak beren etxe Eh, saharretan, isolaturik, eta horiek ere eh, zaindu behar dira. Eta gaur egun, bedoni ban emaiten duen eh, erantzuna, eta beste hainbat egitan bezala, beha da, kontsideratzea, jende guzti horien zat, soluzioa dela, be, saharretxe eta ratigortzea, saharretxe uh, pribatuak dira, dira gehienetan, doni ban elutzunen, adibidez, bada handi bat, eta kokatzen da doni ban periferian, eta gero, beste jende guztien zat, orain arte, bazen bakarrik ospitale publikoa, eta ospitale publikoa trikaldin zen, doni manilu itzunen, eta jende bon, gehienek dakienez, diak, jende gehienak dakienez, uh, trikaldi saltzen da, eta uh, publikorat uh, publikoan ziren zerbitzu gehienak berriz abian dira baionarat batzu abian dira poliklinika pribat, pribaturat beraz privatizaziorat abian dira eta besteak egoiten dira eremu publikoan Oa, ba, guretzat hori uh, diagnostiko biziki problematikoa da erjan nahi baitu be, jende sumeen zat uh, doni bandaren zat eta doni madine inguruan diren zahar eta familia guztien zat Dazkenean, eh, zerbitzu publiko gutio bada eh, alde hortaik. Orduan, besoluzioak atxaman behar dira eta beguk proposatu ditugu. Proposamenetan, beraz, eh, zahetxen, publikoak, zentroan, periferia ipatzen zenuen, ba, nola posible da, hori zahetxe publiko bat iri zentroan, banen? Bai, orduan, bon, lehenik pentsatzen dut, pentsatzen dugu, barkatu, behar dela Arazo hori edo erronka hori ez da arazo bat, uh, jende ez dira arazo bat, gure jendartearen parte importante bat da, eta zaindu behar da, behar den bezala, orduan erronka hori aztertu behar da gogo eta sakon bat eraman ondotik. Eta gogo eta sakonik, gogo eta estrategikurik ez da eraman momentu untan azteko, doni bane luitzunen. Horregatik lehen, eh, lehen tresna, litzateke sortzea uh, eh, Donimane batzorde uh, eh, erriko etxez kanpoko batzorde bat, eh, komisio Ekstramunizipal hori dedikatua, eta bere lehen lana litzateke be zahartzearen uh, eh, jardunaldiak antolatzea doni bane luitzunen. Zergatuk jardunaldi batzu, be antolatu ziren kultur, uh, kulturaren aldetik, duela bi urte, ordan biziki untxada, baina bon, kultura biziki importantia da, hori uh, zalantza izpirik gabe, baina gauza bera egin beharko litzateke zahartzeari buruz ikusirik zoin garantzia duen gaur egun doni banen. Orduan, jardunaldien bitartez, biltzen dituzu, autetxien, elkartean, arlo profesionalaren eta jandarte zabalaren aldetik ideia eta diagnostiko eta proposamen guztiak. Hora hori momentu importante bat litzateke eta gero batzorde horrek segituko luke bere bidean gauzatuz be, jardun aldietatik aterako liratezken ideia guztiak. Eta guk horren bitartez bi proposamen konkretu Eh, egin ditugu. Orduan lehena eh, frantsesez erraiten den plan lokal de zante delako bat, horrek permititzen duelarik be gauzatzea hainbat ekimen, eh, orduan adibidez bizitza mailan, mobilitate mailan, jendeak periferian direlarik, adibidez nola helarazi zerbitzu publiko edo komerzio edo administrazio guztietarat. Olako gauza konkretuak behar dituzte, nola lagundu familiak, bon, hainbat gauza hola. Eta gero, erranduzun bezala, nola egin azpi egiturak uh, eh, sortzeko doni manelu itzunen, be hori da urbanismo kontu bat, eta doni manelu guk identifikatu dugu zonalde bat, hiri iri bihotzean, eta hau da iri, erdi-erdian kokatzen den eskola zaharra, uh, nesken eskola zaharra deitzen dena, eh, ekol, uh, ekol defi, uh, merkatuaren ondoan, han badugu lurpeza limalia publikoa dena, Eta, jakin izan dugu jaranik, eh, iraganean, erriko etxeak nahi saldu, eh, promotore pribatu bati, edo etxe programa bat egiteko, edo zahar etxe pribatu bat egiteko, baina epad eh, bezalako bat, baina eh, pribatua. Hor, pentsatu dugu, ez, hori ez da posible, ere mu publiko bat da, orduan atxiki behar dugu publikoan, eta zahar etxe bat eraikitzen balin bada, hor, izan behar da zahar publiko bat, denentzat uh, idekia eta gainera, bon, bukatzeko horrekin, uh, epad delakoak ezagutzen ditugu, baina uh, epad batetarat joan aintzin, badira soluzio alternatiboak, uh, uh, zaharren mundua beste belaunaldi bat zuer, adibidez, toki berean izan daitezke, be, za, jende saharrak, eta, eta zer gaitik ez, uh, ez dakitnik, nik bat, edo olako gauza batzu, uh, berriak direnak, eh, baina permititzen dutenak, gure jende saharrak, beharrak atxikitzia munduaren erdian eta biziaren erdian, eta ez baztertuak. Gogu eta orokor bat, azkenean e, eraman nahi duziena, hor, e, e, dut ere beste proposamen bat duzuena, e, adibidez, etxean egon dadin, e, adinetako jendea, zahar etxetan baino, ba, ere, pentsatzunt, baliabideak emaitea, zinbestekoak direla, ordean erriko etxe batek baliabide horiek emaiten alditu? Ba bai, erriko etxeek, bon, ba, ditu balia bide batzu, baina olako, olako gogoetak eta olako tresnak sortzen dira ere uh, erri elkargo mailan eh, eskumen hori eh, nahi badu hartu, mm. momentukotz ez da ez gira hortan, baina, bon, uh, pistak badira hor asmatzekoak eta uh, egia da mm, lehentasuna litzatekela justuki ahalde neinean, gero batzutan ez da gehiu posible, edo adin batetik oiti ez da gehiu posible, baina jende saajak atxikitzea beren eremu naturalean, beren eremu naturala, beren etxea da, ez dute handik partitu nahi, orduan landu behar dira gauza horiek, lagundu behar dira eh, jende horien familiak, edo familiarik ez dutelarik gehiago, be eh, zerbitzu pertsonara, pertsonarako zerbitzuak, zerbizala person delakoak uh, eh, lagundu orduan hor badira soluzio batzu atxemaitekoak, ez direnak baita espada denak uh, kario, uh, eh, baina, uh, eh, bon, uh, olako gauza baten obratzeko partitu behar da plan estrategiko batetik. Zenta momentukotz, uh, ez dugu ikuspegi orokorik publiko hori uh, loturik, orduan orta ikasi behar da gero be, efikazak izaiteko. Mm. Orduan, doni banero itzunen gira, ramezala, hor uh, oposizioaren proposamen bat, bertzalen proposamen bat, erriko etxak berak zer dio beraz eh, zuen proposamenaz? Bordoan, ba, momentukot eh, ez dakit zer dioen, eh, bon, proposamena aipatu genuen, aipatu genituen, hainbat gauza, hola, batzutan, hola, modu, nola janen dut, txaka banatuan, edo hola, eh, erriko kontseiluan, edo, edo batzorde batzuetan. Behan hor, proposamen orokoja eh, luzatu dugu eh, prentsaurreko baten bitartez. Baina esperantza badugu, eh, entzunak izanen girela, zergatik esperantza hori badugu, duela urte zenbait, eh, bon, proposamenak egiten genituelarik eh, edo zainak lotan, bon, batzutan entzunak ginen, baina egia ejan, bare, ba, riberik zerbait ejan du, eta segitzen dugu gure bidetik. Baina, eh, uh, orain gauzak ari dira pixka taldatzen, uh, eh, mera behia, bon, nunbait, eh, ez dute janen galdua dela, baina no, jari da bere markak hartzen, eta ez dakiz usen norat buruz abian den, eta be, gauza batzu hartzen ditu gure ejanetatik, eta hor, joan den erriko kontseiluan, adibidez, uh, adibide batukan dugu, aspalditik guk eskatzen ginuen be, zirkulazio mailan, Eh, be autoak ahal bat baztertzea zentrotik eta kanpotik heldu diren jende guztiak kokatzea be hiri uh, bazterretako uh, handietan eta gero helaraztea zentrorat uh, naveta edo autobus tipi baten bitartez eta beti danik errentzun dugu ezetz eta ezetz eta auto, uh, aparkalikuak sortu behar ziren zentroan berean eta hor be merak azken erriko kontseiluan uh, behi baten Oza, erabaki baten berri eman du, eta hau da, justuki, eh, eskatzen genituen parkeliko handi horiek, sortuko zirela, eldu diren urteetan, guk eskatu tokietan. Hau da, dugu, bon, mm, ara, eh, esperantza badugu, batzutan, uh, sorpresa honak eh, gertatzen direlako. Orduan ez, eh, ikusiko dugu zahartzeari buruz gauza bera izanen den, ala ez. Mhm. Eta berdin, azken galdera bat, beste gai batera eramaiten duena, baina ala ere hortik doa, doni bane loitzune demografiko ki zahartzen ari bada, eran nahi du gazte gutiago badirela ere, eta horrek ere hiri baten bizia aldatzen du, problematika horrekiko ere pentsatzen dut uh, gogoetak eramaiten dituzuela? Puf, be, bai, biztan dena. Eh, ejan gabe doa eh, zahartzen ari den populazio batean be, beste, mailak, beste maila ezberdinetako ondorioak badirela. begira adibidez eskola munduan, eh, doni bane huitzunen, ikusten dugu kolegioetan adibidez, edo elean mailan ere, eh, baina mm, kopuruak, ikasle kopuruak guguti gora bera direla, urte batetik bestera, eh, baina kopuru hortan doni bandar diren aurren kopurua, e, da, eta azken urte hauetan, e, odol uste bat da uh, eh, kopuru horiek mantentzen dira bakarrik be azkainetik, ziburutik edo eh, eh, ondoko egietatik heldu diren aurrekin horiek atxamaiten baitute edo kolegio bat behan horrek ez du bat ere erakusten dinami, dinamismorik eta gero beste maila, beste maila hainitzetan gauza bera da uh, jende bat jendarte bat delarik begero uh, ez duzu atxemanen uh, bizi sozial handirik jendea ez baita gehiago ateratzen kajiketan ez duzu atxemanen aurrik uh, plazetan edo okarriketan, uh, eh, eguneko tenore batetik goiti, eta gero horren arabera beraz ez da gehiago deus eskaintzen kultur mailan, edo aixi aldi mailan, eta orduan horrek eh, osotasun bat uh, sortzen du, eta beraz jendeak atxamaiten du dinamismo gehiago, uh, ez dakit nik ego alderat, edo joan ez miahitzerat, edo baionarat, eta guk ez dugu nahi hiltzen ari den iririk. Orduan, behar, demografia hori, horrekatu behar da, ene ustez egiazko da oreka zaharrak aktiboak eta gazteak diren uh, ku, eh, eh, nola adin klase guztien artean mhm. Bo, me badu lan, orduan eriko etxak, irigintza <laughs> aldetik. Segur. Bo, e, peio etxe berrien txart, entzuten genuen, mil esker. Mil esker zuri, eta zuei entzuten egonik. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, Euskal Irratietan. Gaurko mintzalekuan aktualitatea jo ganariko gira lau gaien inguruan. Erretretadunak kexu, zer pasatzen da erretreten zat. Trenbideetako langileek ere arrangurak dituzte. Zertan dira ezadostasunak frantses gobernuarekin abiatua diren negoziaketetan. Bake prozesua eskualegian eta presuen egoera Frantzian eta Espainian zer gertatzen ari da, eta azkenik Euskal Jaularitzak egin berri du proposamen bat Europar batasunari. Estadori gabeko herriek autodeterminazio sailan egiten dituzten urratsak eta bereziki kontsultak babestuak izan ditezen Europa mailan. Gai horietaz, hariko gira, eguzki urteaga soziologoa, Michel Berroko Irrigue Laboraria eta Dani Camblon, maaxelarekin aktualitatea joan, astelen agatsuntan zazpiontan Euskari erratietan. Errepika, biar atxaldeko lauontan. Turkiak Siriako kurduen kontrako masakrea aintzina darama, igandeuntan armadak eta Ankararen alde diren milizia siriarek kontrolpian hartu dute Afrin, Siriako ere mukurdua, Egoera latz hortan, ospatuko dute Neuroz berena abirrieguna eguna kurduek aste hontan. Hortaz mintzatzeko, Carlos surutu nazioarteko kasetaria, aste hontako gomitago izberdin. Utsimandoka Utsimandoka Utsumandokan Charles Bidegenek abil bistatik erraiteko manea ezberdinak aipatuko teizku. Zaturgaren ipur dira, sibotarrez ere egiten da, ho, oh, izki, badia beste mintzatzeko manera, aizea, pikoak, popa, debroa, infernoa, akamarre. Carmen Diez mintegik aldiz ama konzeptua nula nazioa ilotuik izan den. Eredua, burgez emakume hori oso garbi dago, etxean egon behar dela, ama izan behar dela, zaindu behar dela zenarra, eta etxea garbitu. Kotzon marandiaranek aldiz apeskupi baten aipaldia ementzio etxaniz uskal kantagintza modernuaren susta zaile izan zena. Abadea zan, eta nemen etxanizek momentu batean oso argi ikusi zuen Euskal Gazte gazteriak euskal kantagintza haintzat arsesan, Europan eta munduan egiten ari zena hartu eta euskaraz egin behar zela. Itxumandoka aste hartez zazpitan, astizkenez bostetan. Itxumandoko! eta putz emankizuna hortan bukatzen da gaur eta bihar aste arte ki, bihar elkartzen gira berriz bostak eta seiak artean ala nahi baduzu ebeintzat izan untsa seiak euskal irretietan berriak